بوك تو مئة هندت هندت الظروف Adverbien Adverbien حصل مرة لم يحصل قط Schon einmal, noch nie. Schon einmal, noch nie. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? Sind Sie schon einmal in Berlin gewesen? لا لم يحصل قط Nein, noch nie. Nein, noch nie. أحد لا أحد Jemand, niemand. Jemand? Niemand. أتعرف أحدا هنا؟ Kennen Sie hier jemand? Kennen Sie hier jemanden? لا لا أعرف أحدا هنا Nein, ich kenne hier niemand. Nein, ich kenne hier niemanden. ما زال لم يعد Noch, nicht mehr. Noch? Nicht mehr. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Bleiben Sie noch lange hier? Bleiben Sie noch lange hier? لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. Nein, ich bleibe nicht mehr lange hier. شيء آخر لا شيء أكثر Noch etwas, nichts mehr. Noch etwas? Nichts mehr. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Möchten Sie noch etwas trinken? Möchten Sie noch etwas trinken? لا لا أريد أي شيء آخر Nein, ich möchte nichts mehr. Nein, ich möchte nichts mehr. شيء حصل لم يحصل Schon etwas, noch nichts. Schon etwas? Noch nichts. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Haben Sie schon etwas gegessen? Haben Sie schon etwas gegessen? لا لم يحصل أن أكلت أي شيء Nein, ich habe noch nichts gegessen. Nein, ich habe noch nichts gegessen. ما زال أحد؟ ليس من أحد Noch jemand? Niemand mehr. Noch jemand? Niemand mehr. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Möchte noch jemand einen Kaffee? Möchte noch jemand einen Kaffee? لا ليس من أحد Nein, niemand mehr. Nein, niemand mehr. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية